Iñaki Zaldunbide, eguerdion! Eguron. Egun plataforma bat aurkeztuko daukuzu. Orduan egun eh, aurkeztuko daukuzuet, eh, ekin plataforma. Hau da, beraz, eh, elgarrekin bizi bizitzen kontrakzioa da, eta beraz, mm. ekin izena duena. Beraz, plataforma hori, europear proiektuen edo barnean txartua da, eta bederen dirustatzen aldetik, eh, europatik ukamaititugu hainbat laguntza, eta proiektu horrek, eta guai burutzen ari den proiektu horrek, uh, eh, amar bat, uh, beraz, partaide uh, biltzen ditu. Eh? Beraz, badira iparaldetik bost partaide, eta beste beste egoaldetik, uh, gipuzkoa eta bizkaiatik, eta uh, pixka bat gauza berria dena da, ahalmen urritasunari lotua duen uh, plataformat da, baina ez bakarrik, zeren eta egoaldeko gure lagunekin, uh, haiek lan egiten baitute eldu gabe diren uh, nera erabeekin eta paperik gabe diren erabeekin, hau da, uh, siriar eta beraz e, ara, e, etorkin, uh, etorkin hainbat gazterikin, ere uh, lantzen dugun plataforma bat. Beraz, hor, uh, iparaldan baditugu, beraz, bi elkarte uh, almenu urritasuna direnak, gero uh, nerabeta, nerabeta den uh, beste elkarte bat, eta baita ere angeluko uh, liceo bat. Eta, eta egualdean, beraz, Baditugu bi elkarte eh, beraz etorkin nerabe eta zarduratzen direnak, batez ere eh, Bilbo aldean eta eh, beste bat Hernani eta Donosti aldean kokatua dena, baina haiek gehiago uh, inserzioa lan dute, inserzio profesionala. Plataforma unen txedea zoin da? Orduan, plataforma horren txedea da, ara, edozein egoitzetako eta edozein egoerako gazte eta bai eldu duten alde aldetik, bai eta beraz eh, nerabe etorkinen aldetik, eh, loturak lo, eh, sortzea eta elgarrikin ere aktivitateak partikatzea. Orduan, demagun, etxemplu bat emaitzen balin uh, eh, hau da, ni eta zaharretxeak ere, uh, eh, lotuak ditugu barnean, naiz eta ez diren konsortzuan txartuak, eh, baina parte hartzen dute, hau da, uh, ni zaharretxe bat naiz, ez dut aurriderik eta ez dut ere aurrik, baina nahi nuke joan, demagun, uh, Luis Marianoren eta hilarrirat, eh, uh, bisita baten egiterat, eta behaz, Hene laguntzaile bitartez, plataforma horretan txartzen ahal naiz, eta hene galdea idazten dut, eganez, gara, nik nahiko nuke, uh, aspaldian ez izan eh, eta rangoitzen uh, Luis Marienoren uh, behar nuke norbait, uh, harat autos. Hara, eta guan, informazio hori xarean edatua da, eta xareak baditu beraz, uh, bat baino gehiago uh, elkarte eta lotzen dituenak, e, mugaren bialdetarik, eta... Um, batek badularik berri, horren berri, erantzun dezake, ganez, ara, ni prez naiz, edo pasatzen naiz hortik egun hartan, nahi bauzu, ni pasatzen naiz sarretxetik zure hartzerat, eta eramaiten zaitut arrangoitzerat. E, gero izaiten alda ere, ara, e, gure egoitzetan diren eh, gazteak, edo helduek, e, badute demagun parada kontzertu batetara joaiteko, bai honan, e, metalika taldea, amesten alda beti, baina, are demagun metalika torzen dela, <laughs> eta bai honarat, eta beraz, e, autobusean bi toki dira. Eta behaz, plataformaan ahidazten dute ara, gu egun hortan bagoaz metalikaren eh, kontserturat eh, bai honan, bitoki bat ditugu uh, eh, gure estafetan edo kamionean, eta ea norbait edo bi pertsona presdiren uh, gurekin eta kontsertu hortarat diteko. Eta beraz, ara, holako beraz hartu emanak uh, sortzeko plataforma da. Eh? Mm, bai. Ara, hor, eh, konkretuki, bai honan dugun ebako egoitzako zonbait, eh, badoaz, eduden eh, hostilalean, bilborat, etorkin erabeekin, graf, bilboko grafitzen ikusterat, eta gero agatxaldean hostilarekin, eginen dituzte berek, grafitiak, edo grafitia hundi bat eginen dute, bilbon berean, eriko txak baimena emanik, bilboko pareta batean. Eta hor, beraz, izanen dira, nahasketa interesgarriak, zeren eta guk ditugun, almenukita zuten jendeak, bat batzuek ez dute elea emaiten, eh, beste batzuek gaizki ulertzen dituzte egoerak, eta alderantziz, zi, zaiek, nera behaiek, ebe, batzuek frantzesa badakite, eh, zentaz Afrikatik etortzen diren eskualde batzuetatik eh, frantzesa emaiten baitute, benen gehienek eh, espanola doi bat eta batez ere arabiara, eta ara, denek arazo ezberdinak dituzte, baina ara, intezgarria dena da, ara, nahasketa horren bitartez, eta ara, munduari idekitze berezi eta berezi baten eskaintzia, eta e, gara, ne, pentsatu e, gozatuko dutela grafitziaren egiten, gureek gehiago bo, jatek, jatekoa pintxoak izan baitira, baina jatekoa inbitartez, eta ere haiekin momentu baten partatzu, part, partekatzeko. Eh? Ara, orduan, ekin e, plataforma hau da, eh? almen urritasuna, baita dinetako jende, bai e, kanpotik eh, torkin eh, gazte donera arteko loturak egiteko, eta eh, plataforma horretan edo pertsona eh, Ara, agun simpleki, eta biztanda internet behar dela eh, menperatu, internet edo beren ordina gailua menperatu, baina eh, gauza biziki erresa da, hiru hizkuntzetan egina da, eta uh, eh, diotzen malin duzue zuen tekatuan ekin, plataforma, eh, ekin atxemenen duzue gure sortu dugun beraz informatika sare hori. Berriki geratu duzien plataforma da? Orduan, programa ba hori joan den irailean uh, aspaldian, eh, lanean asia ginoen, joan den irailetik goiti uh, eh, ezagriadugu beraz uh, eh, xareana eh, informatika xara. Ba, nik ez dut esplikatuko zuzen tekniko kita afera, baina badakit, ideiretik unat, xar eh, uh, daitekela xare hortan. Gomita luzatzen duen zuleei, behako niote maiteko web uni. Eta ez kesa, ez kesa, ez eta ez lotxatu batez ere, uh, eh, iruzkintzetan da, eh, euskaraz, jantzesez eta uh, eh, espanolaz. Iñaki Zaldomide, mil esker eta istantartio? Istantartio.